I salavat i selam neka je na njegovog poslanika i miljenika i odabranika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Nakon toga zahvaljujemo Allahu subhanahu wa ta'ala na blagodati ovog dina. Zahvaljujemo Allahu subhanahu wa ta'ala na ovom beričetnom skupu. Kažem beričetnom jer poseban bereket u ovom zanimljivom skupu vidimo gdje se gdje je Allah subhanahu wa ta'ala stvorio i dao ovo što je dao da se vidimo i da se skupimo sa raz, različitih mjesta i udaljenih i udaljenih krajeva. Njemu Allahu subhanahu wa ta'ala hvala da je poslao svjedoke sa različitih mjesta da prenesu poruke ovog skupa. I ovo je dokaz, ovaj skup, u pravom, riječi, u pravom smislu riječi skup, gdje je Allah subhanahu wa ta'ala skupio i sabrao svoje robove sa različitih mjesta je veričetan i najveći dokaz da je ovo put ehlu sunneta vol džemaata. Da, dakle, skup na kojem je džema, na kojem je džema, na kojem su se ljudi skupili i čine jednu skupinu i ne razilaze se i ne razilaze se. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da nas učini od istinskih sljedbenika ehlu sunnata vol džemata. Nakon ovih zahvala Allahu subhanahu wa ta'ala, upućujem dobu Allahu subhanahu wa ta'ala da svakog od vas posebno i obilno nagradi i molim Allahu subhanahu wa ta'ala da srce otvori za ono što ćete uh, danas ovdje čuti i da ono što je ispravno i korisno ponesete sa sobom i da ovo bude još jedan podstrek i da ovo bude posebna motivacija na ovoj, da tako kažem, novoj, novoj sezoni i njemu uzvišeno hvala da smo ovu sezonu a, uz Allahovu pomoć na ovakav način počeli. A nakon toga, braćo, ja sam odlučio večeras kratko sa vama da ponovim, zato što ste vi vjerovatno svi to slušali i čuli, da sa vama ponovim početak sure El Mu'minun. Da ponovimo prvi deset ajeta sure El Mu'minun. Pa kaže uzvišeni na početku sure El Mu'minun, nakon A'udhu Billahi Minash Shaitari Rajim, Bismillahirrahmanirrahim, Qad aflaha al mu'minun. Uspjeli su vjernici. Alladina hum fi salatihim khashi'un. Oni koji su u svojim namazima skrušeni. والذين هم عن اللغو معرضون oni koji se od besposlica okreću oni koji su besposlice ostavili والذين هم للزكاه فاعلون oni koji zekat daju والذين هم لفروجهم حافظون oni koji svoja stidna mjesta čuvaju illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghayru malumin osim od svojih žena i od svojih robinja koje posjeduju. Zaista, oni zato ne zaslužuju prijekor. فَمَنْ ابْتَغَى فَمَنْ ابْتَغَى بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ A oni koji nešto drugo poslije toga budu htjeli i tražili još nešto mimo, dakle, svojih žena i svojih robinja, pa to su oni koji su svaku granicu prekoračili. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون oni koji svoje emanete i povjerenja koja su im data i svoje ugovore čuvaju i o njima brinu. Dakle, nisu nemarni prema emanetima i ugovorima koji su im povjereni. وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ I oni koji svoje namaze čuvaju odnosno oni koji svoje namaze u njihovo vrijeme obavljaju. Ovih deset ajeta za njih je rekao Rasul sallallahu alaihi wa sallam te tog jutra kad je osvanuo rekao je Rasul sallallahu alaihi wa sallam za tu noć لقد أنزل علي عشر آيات من أقامهن dehal al dženne. Kad je osvanuo i kad je došao Bilal radijallahu an, da ga pozove na sabah, rekao, alaikum salam, rahmatullahi wabarakatuh, rekao mu je Rasul, sallallahu alaihi wa sallam, večeras mi je objavljeno deset ajeta. Ko tih deset ajeta ostvari, ko tih deset ajeta ostvari, ući će u džennet. Ko tih deset ajeta ostvari, ući će u džennet. A vi znate da Selef prenosi šta? Da su učili po deset ajeta i nisu ih prelazili dok ih ne bi ostvarili. A ovih deset ajeta vidjet ćete zašto, zašto smo baš na njih i zašto hoću baš na njih da pokažem i zašto a, se u njima, zato što se u njima zapravo oslikava naš put i oslikava naša želja. Jer želja svakog od nas mora biti šta? Da uđe u džennet. Da stekne ono što je kod Allaha subhanahu wa ta'ala. I da ga Allah subhanahu wa ta'ala spasi i sačuva od džehennemske kazne. Pa je Allah subhanahu wa ta'ala kroz ovih deset ajeta, kako kaže Rasul sallallahu alaihi wa sallam, trasirao taj put koji vodi u džennet. Ostalo je da te ajete naučimo i da ih praktikujemo. Kaže Imam Nesai, bilježi predaju od Aisha radijallahu anha, da je bila upitana za ahlak Rasula sallallahu alaihi wa sallam, pa je rekla Aisha radijallahu anha, kana hulukuhu al-Qur'an, njegov ahlak, njegov, njegov moral je bio Kur'an. A zatim, nakon ovoga što je rekla, spomenula je ovih deset ajeta i rekla, kad aflaha al-mu'minun, والذين هم الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم anil lagvi mu'aridun, sve do ajeta, والذين هم على صلواتهم يحافظون kao što je i Resul sallallahu alaihi sallam rekao Bilalu i spomenuo deset ovih ajeta i rekao ko ih ostvari ući će u džennet. E sad da se zabavimo sa ovih deset ajeta i da vidimo šta je to. Što je ovde propisano u ovih deset ajeta. Šta je to što mi moramo ostvariti kroz ovih deset ajeta ako želimo da budemo od onih za koje je Resul sallallahu alaihi sallam rekao, koji ostvari ući će u džennet. Pa kaže prvi ajed, kad efleha al mu'minun, uspjeli su koji? Vjernici. Allah subhanahu wa ta'ala nam odma sve ovim ajetom objašnjava. Ko je uspješan? Ko je propao? Ko je na pravom putu? Ko je na krivom putu? Ko je onaj koga smatraš da je pogodio, da je razborit, da je upućen. Sve je ovdje Allah subhanahu wa ta'ala objasnio sa ovom rečenicom. Kad eflaha mu'minun. Uspjeli su vjernici. Šta to znači? Da oni koji nisu vjernici, da nisu uspjeli. Ako nisu vjernici i, i ako nisu od ovih koji Allah subhanahu wa ta'ala ovdje spominje, uspjeli su vjernici. Šta su oni? Oni su gubitnici. Pa ovde Allah subhanahu wa ta'ala prvo kaže uspjeli su vjernici, a onda će spomenuti koji su to vjernici koji su uspjeli. Šta je to osobina vjernika? Ali prvo naglašava šta? Da su vjernici uspjeli. Pa će poslije objasniti šta? Koji su to vjernici i koje su to osobine vjernika koji su uspjeli? Koji će uspjeti? Što znači da svi oni koji se ne okite ovim svojstvima i koji ne ostvare ove ajete, šta je sa njima? Da su gubitnici. Da su gubitnici. Kao što Allah subhanahu wa kaže u ajetima koje svi znate, alhamdulillah, šta? Wal asr, innal insana la fi kusr. Tako mi vremena, zaista je čovjek na gubitku. Illa alladina amanu wa amilu salihat, osim onih koji vjeruju i dobra djela čini. Wa tawasau bil haqq, وَتَوَاسَوْ بِالصَّبْرِ I oni koji jedni drugima preporučuju istinu, a zatim kad istinu preporuče i kažu i istini pozovu, Šta se dešava? Jedni drugima strpljivost preporučuju kada će biti potrebna da podnesu ezijet i uznemiravanje i napade zbog istine koju su iznijeli i istine koju su savjetovali. Istine koju su savjetovali. Mi se često Izneradimo kad nekome savjetuješ neku istinu, izneradimo se poslije da nas isti taj napadne i da nam ružno uzvrati. A Allah subhanahu wa ta'ala nas je davno podučio šta kad preporučujemo istinu da se odmah pripremimo i da preporučujemo jedne drugima sabor zbog te istine. Isto tako, vatini, vazajtun, vopuri sinin, tako mi smokve i masline i planine tur, je tako? E, Lekad halaknal insana fi ahseni takvim, mi smo čovjeka stvorili u najljepšem, najboljem skladu i obliku, thumma radednahu esfele safirin, a zato im ga spuštamo na najdublje nizine, na najniži stvari, na najveća poniženja, illa ladina amenu, znači svi su gubitnici osim illa alladhina amanu wa amilu s-salihat osim oni koji vjeruju i dobra djela čine felahum ajrun ghayru mamnun njima pripada nagrada neprekidna njima pripada nagrada neprekidna pa kad aflaha al-mu'minun uspjeli su vjernici znači svi mimo vjernika su propali e koja su to svojstva vjernika koji su uspjeli prvo svojstvo alladhina hum fi salatihim khashi'un oni koji su u svojim namazima skrušeni Šta je to skrivenost u namazu? To je da ti bude prisutno srce, da budeš svjestan svoga namaza, da Allaha subhanahu wa ta'ala mnogo hvališ i mnogo spominješ i da si svjestan Allaha subhanahu wa ta'ala, da o njemu razmišljaš, da ga veličaš, da budeš prisutan u svom namazu. Ako je srce prisutno, prisutno je i tijelo, onda se nećeš mnogo pomjerati, okretati, obazirati na stvari oko sebe u svome namazu. I primjer Selefa u toj skrušenosti u namazu je dovoljan primjer. I za mnogi od tih primjera ste čuli, ali mnogi ne shvataju veličinu te skrušenosti. A ja ću pokušati da skrenem pažnju samo kroz jednu rečenicu. Na veličinu te skrušenosti gdje kaže u predaju od Abdullah ibn Masuda radijallahu anhu da kaže da će prvo od znanja što bude uzdignuto biti šta? El hošu, skrušenost. Pa je ovdje Abdullah ibn Mas'ud skrušenost nazvao znanjem. Zašto? Zato što je dijelo, ono što znaš i pretačeš u dijelu, u stvari zna znanje. E ta skrušenost je dijelo i prvo od znanja što će biti uzdignuto jeste ta, ta skrušenost. I Allah subhanahu wa ta'ala ovdje prvu stvar koju spominje od osobina vjernika jeste namaz. Da se obavi namaz onako kako je propisano kako treba, smireno, skrušeno, odano Allahu subhanahu wa ta'ala, na mjestu gdje je taj namaz propisan da se obavi, to jest u mesčidima i u džamijama. Ko hoće u džennet, mora ostvariti ovaj ajet. Ko hoće u džennet, mora ostvariti ovaj ajet. A sad da analiziram naše stanje. Hoćemo li moći mi ostvariti ovaj ajet? bez ovih naših mesđina. Hoćemo li ikada moći ostvariti ovaj ajet, pa da u svojim namazima budemo skrušeni, dok budemo klanjali za novotarima, za sihirvazima, za oni koji ne upotpunjavaju ruknove namaza, za onima za kojima ne možeš, ne možeš ih stići, za onima kad im se skrene pažnja, klanjate spori, a on ti odgovori kako, kaže ja purim kako purim, a, a ti ako možeš stigni, ako ne možeš, njega ne nije bilo. Od onih koji prodaje Kur'an i uče ga za pare, od onih koji lažu na Allaha subhanahu wa ta'ala i Rasula sallallahu alaihi wa sallam, od onih koji prodaju ovaj din, od onih koji ga izokreću i iskrivljuju, hoće li ikad onaj koji hoće sa njima da bude i koji me je žao da se od njih odvoji, hoće li ikad on u tom namazu osjetiti skrušenost? Hoće li ikad ovaj ajet jedne godine, jednog dana, jedne, jednog stoljeća ostvariti ovaj ajet? Ovu skrušenost u namazu postići? A hoćemo u dženu? Hoćemo li ikada na taj način biti od onih koji su uspjeli? Kad eflehal mu'minu. Zato čvrsto vjerujem da nema drugog puta. Zatim, وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعَرِضُونَ oni koji se od besposlica okreću. Besposlice su ostavili. Šta to znači? Da ovi mesčidi moraju biti centri ozbiljnosti i rada i, svje, i, i visoke svijesti o Allahu subhanahu wa ta'ala, njegovom šerijatu i dinu i spremnosti na ozbiljnu žrtvu i odlučnosti, ozbiljne odlučnosti da se ova vjera ostvari prvo na nama, I u našim životima, i u našim kućama, a onda i u našim sredinama. Ovi mesečidi moraju biti centri iz kojih će zračiti težnja da se ova džahilijetska sredina šta promijeni. Ovi mesečidi moraju biti sredine i centri iz kojih će ostati dječita pobunjenost protiv džahilijeta koji nas okružuje. I u tim kućama U tim Allahovim kućama moraju biti robovi koji se nisu pomirili sa tim žahilijetom i nisu ga prihvatili. Zašto? To je osobina vjernika koji su uspjeli. Oni koji se od besposlica okreću. Od besposlica, od širka, od kufra okreću se. Okreću se od batila, laži. Okreću se od glupih i besmislenih igri i zabava. Može li ozbiljan mu'min gledati futbolsku utakmicu ili gledati neki film ili slušati muziku? Ima li vremena? Koliko to on života ima ili koliko se nada da će ga Allah poživiti? Pa da za sve to ima vremena. A samim tim šta? Neće biti od onih koji su se od besposlica okrenuli. Prema tome neće biti od onih koji su šta? Kad eflehal mu'minu. Znači, oni koji su se besposlica ostavili, nemaju vremena za igru i zabav. Njihov život je ozbiljan i ispunjen ozbiljnim radom i nastojanjem da se Allahova vjera uzdigne i da se Allahova riječ ljudima dostavi i da se ovom narodu koji je daleko zalutao pomogne da se vrati Allahove subhanahu wa ta'ala vjeri i da mi i da nas Allah subhanahu wa ta'ala počasti u udobu, da budemo od tih sebeba. Zatim, ovo o besposlicama, ovo o besposlicama, vama je jasno koliko je život ljudi oko nas ispunjen time. I vi znate da je danas ta besposlica upravo najskuplja stvar i najdragocijenija stvar u životu ovog džahilijetskog čovjeka koji nas, kojeg srećemo na, na ulicama i po našim selima i gradovima. Zatim, وَالَّذِينَ هُمْ لِزَكَاتِ فَعِلُونَ i oni koji zekat daju. Ovaj ajat je objavljen u Mekke i zekat nije bio propisan kako je propisan poslije u Medini. Međutim, oni koji zekat daju, zekat daju čiste svoje imetke, ali i čiste svoja srca, čiste svoja srca od širka i kufra, čiste svoja srca od grijeha, čiste svoje imetke davajući zekat i čiste svoje imetke tako što neće zarađivati na haram način i neće ga prljati. To je redovna osobina i jedna od osnovnih osobina čega oni koji će uspjeti i oni koji su uspjeli kad aflahal mu'minun. Zatim, وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَيَفِضُونَ Oni koji svoja stidna mjesta čuvaju, osim od svojih žena i robinja, oni zato, jel tako, ne, ne zaslužuju nikakav prijekor, jer im je to dozvoljeno. Jer je to dozvoljeno. فَمَنِ ابْتَغَا وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَيْكَ هُمُ الْعَادُونَ Ako traži nešto iza toga i preko toga, ko poslije svojih žena, jel tako, traži još nešto što je zabranjeno od užitaka, mimo toga i preko toga, to su oni koji nisu ispunili uvjete i osobine, nisu od onih koji će uspjeti. Samim tim što teže ka tome i traže mogućnost da ostvare svoju, svoj čejf i svoju slast i svoju strast u onome što je haram, nisu više od onih koji su uspjeli, koji je Allah subhanahu wa ta'ala uh, pokazao kao uspješni. Nemaju tu osobinu, izgubili su A kako ćemo to postići? Ako budemo ravnodušno gledali golotinju oko sebe i ako budemo ravnodušno gledali u džambo plakate i reklame svakog fiska i grijeha i najgorih i najodvratnijih stvari. Nećemo uspjeti i nećemo biti od onih koji su šta spadaju u kad eflehal mu'minun, uspjeli su mu'min. Zatim nakon ovoga, nakon ovoga, وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَدْنِهِمْ رَاعُونَ Malo ćemo uz Allahu pomoć skratiti da se ne bi oduljilo, i oni koji svoje povjerene stvari emanete čuvaju i svoje ugovore čuvaju. Pa je ovo od osobina mu'mina. Allah subhanahu wa ta'ala je naredio inna Allah je urukum an tu'eddu l'emanati ila ahliha. Allah vam naređuje da emanete predate onome koji za njih sposoban, onome kome ti emaneti pripadaj. Pa svakome pripada određeni emanet. I emaneti ostavljene stvari da se čuvaju. I ugovori da se u ugovorima brine i da se ta sve da se ugovori ispoštuju, to je od osobina vjernika. A neko možda nije svjestan da je onda kad je iskušan nekim emanetom, a svi smo mi iskušani emanetom ovog dina, emanetom spoznaje sunneta i upute, svi smo mi nosioci određenih emaneta, ali mnogi nisu svjesni da je između ispunjenja emaneta i pronevjere emaneta, između poštovanja ugovora i kršenja ugovora. Tanka crta. Jedna vrlo tanka ni. Vrlo tanka ni. Pa zato Allah subhanahu wa ta'ala, odnosno Rasul sallallahu alaihi wa sallam, šta? Opisi ovdje mu'mine da oni svoje emanete i ugovore poštuju i čuvaju i za njih se brinu i nad njima bdiju. S druge strane, Rasul sallallahu alaihi wa sallam opisuje munafike, šta da su oni? Wa idha tumine hlami Kad mu se nešto provjeri, proneveri, wa idha aheda vadar, a kad ugovor potpiše, on ga pre, prekrši. On ga prekrši. I na kraju, poslije svih ovih stvari, Allah subhanahu wa ta'ala ponovo spominje namaz. Ponovo spominje na namaz. Spomenuo ga na samom početku, prvo što je spomenuo, a zatim opet na kraju spomenuo namaz. وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِذُونَ Oni koji svoje namaze čuvaju. Čuvaju ih, na vrijeme ih obavljaju. Na vrijeme ih obavljaju. Šta to znači na vrijeme? Ne odgađaju ih od njihovog vremena. Ne odgađaju ih od njihovog vremena. Obavljaju ih odma u prvo njihovo vrijeme. Oda kad je najbolje namaz obaviti. Kao što je rekao Rasul Salah, je se nekad bio upitan koje je djelo najbolje, šta je rekao? Namaz u njegovom vremenu. Namaz u njegovom vremenu. Prije dobročinstva prema roditeljima i prije džihada namaz u njegovom vremenu. Zašto? Zato što ako ne bude namaza u njegovom vremenu, neće biti ni dobročinstva prema roditeljima i neće biti ni džihara. Namaz u njegovom vremenu i na mjestu gdje je propisano da se obavi, to jest u džemaatu, u mesčidima i džamijama, u džemaatu, u mesčidima, mesčidima i džamijama. Ako bi mi prepustili ovu stvar nekome drugom, onda bi najčešće imali situaciju da su nam na u džamije zaključane. Onda bi najčešće imali situaciju da, ili često imali situaciju da u mnogim džamijama nisu uopšte dobro došli, da u mnogim džamijama se ne obavlja namaz kako treba, da bi u mnogim džamijama i mesečinima morali svojim očima gledati najgore vrste novotarija koje se tamo sprovode i slušati i slušati najgori govor o šerijatu i kuđenju Allahove subhanahu wa ta'ala vjere i to sa mjesta gdje tre, odakle treba Allahova subhanahu wa ta'ala vjera i šerijat i zakon da se uzdiže i da se njemu poziva. Zato ove ajete uzmimo u obzir. Uzmimo u obzir. I dovimo i trudimo se i dovimo Allahu subhanahu wa ta'ala da nas učini od onih koji su uspjeli. Od onih koji su ove ajete u, u dijelo sproveli. Od onih koji ove ajete hoće da u dijelo sprovedu. I koji su ozbiljni u tome. I od onih koji su shvatili koji je to put i način. Koji je to put i koja je to metoda bez koje neće biti ostvarenja ovih ajeta a to je znači put odvojen i jasan put jasan svima jasan, jasno precizno određen put bez nejasnoća bez miješanja sa bilo čim od širka i kufra i novotarija sa bilo čim od fiska i grijeha čisto od svega jasno prikazan put putem Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem, njegovim sunnetom. I neka niko ne pita, i neka se niko ne pita, kao što često govorim, pitaju se šta bi bilo kad bi mi svi tako. A, u šali možemo reći, znate vi dobro šta bi bilo, a tako, kad bi mi svi tako. Bilo bi veliki hajer. Ali ovdje, šta bi bilo, ostvarili bi se ovi ajeti i bili bi od onih koji su uspješni. I ne mora se poslije toga ništa drugo desiti. Dovoljno ti je da budeš od onih koji su uspješni. Zar ti nije dovoljno da budeš od mu'mina koji su ostvarili ovih deset ajeta i kojima je Resul sallallahu alaihi sallam zagarantova šta? Džennet. Ne te, zar treba još nešto poslije toga, više od toga da se desi? Eto, to bi bilo. I to je taj put na kojem stojimo i na, kojem, na koji vas pozivamo biti mu'min je cilj za sebe. Koga ostvari, blago njemu. Koga ostvari danas, nek zna da je to keramet. Nek zna da je to keramet koga ostvari danas. To je cilj za sebe. I to su oni koji su uspješni. Nisu uspješni ministri. Nisu uspješni biznismeni. Nisu uspješni vladari. Nisu uspješni bogati trgovci. Uspješan je mu'min. Onaj ko ovu ostvari, on je uspješan. I to je cilj za sebe Makar te smatrali glupim i makar smatrali i uoči ti govorili da nema nikakvog smisla ono što ti radiš. Ali ti dobro znaj da ima smisla. Umrijeti kao mu'min i kao muvahid, to je cilj za sebe. Kao što bilježi imam Ahmed, rahimahullahu ta'ala, u hadithu, ili tako, da su دخل الجنة رجل في ذبابة ودخل النار رجل في ذبابة ušao je čovjek u džennet zbog muhe i ušao je čovjek neki čovjek u džehennem zbog muhe, mušice. Pa su pitali Rasula sallallahu alaihi sallam kako? Pa im je objasnio Rasul sallallahu alaihi sallam da je bilo pleme koji su imali svog idola i nikome nisu dali da prođe pored tog idola dok ne žrtvuje nešto. Pa su uhvatili jednog, žrtvuje nešto, kaže, nemam šta da žrtvuje. Kaže, kaže mu, žrtvuj makar mušicu, pa je žrtvovao mušicu, pa kaže Rasul sallallahu alaihi sallam i ušao u džehennem. Ušao u vatru. A drugog su uhvatili, Pa mu rekli, žrtvuj, rekao je, ne. Nikad ja nikome ništa, mimo Allaha subhanahu wa ta'ala, žrtvovat neću. Znači, nikakvog kurbana, nikome ja, drugom mimo Allaha subhanahu wa ta'ala, donijeti neću, nikakve žrtve. Pa su ga ubili, pa je ušao u džennet. Oni koji danas govore o uspješnima i neuspješnima, o mudrosti i gluposti, zaboravili su ovu stvar. Da je najmudrija stvar, umrijeti kao mu'min. A šta bi oni rekli za ovog čovjeka koji je tek tako izgubio glavu radi mušice? Ha? Šta bi oni rekli? I kakav bi komentar njihov mudri bio na ovo? Kakav bi njihov mudri komentar bio na ovo? Zato pozivam vas na jasan put. Jasan put. Na put. Mudri put. Na put. Na put mudrosti i Allahove mudrosti Allahovog šerijata i mudre oštre sablje šerijata. Na taj put vas pozivamo i molim Allah subhanahu wa da nas na tom putu učvrsti i da nas učini od onih koji su uspješni. Allaha molim da vas nagradi i učvrsti. Allaha molim da uh, nam podari bereketa u ovom ovde večerašnjem skupu tražim halala od musafira zato što je bilo preče da oni počnu s ovim, međutim, obzirom da su nam malo ovde organizatori tamo ostali onaj, po strani, po strani morali smo malo i mi da, da preuzmemo uh, inicijativu. Zato uh, i ovo je znači iskustvo za sve nas. Molimo Allah Spano Tela da nas učvrsti, da nas ispeče na ovim iskustvima, da budemo inša Allah spremni za sve izazove, a i ovo večeras je, i ovo večeras je ovdje za nas veliki izazov i velika blagodat i velika, velika čast.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 sallallahu alaihi wasallam, u kojem stoji da je on rekao La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li ahihi ma yuhibbu li nafsi. Niko od vas neće vjerovati sve dok svome bratu ne poželi ono što želi samome sebi. Ovo su, had, ovo su riječi poslanika sallallahu alaihi wasallam ispunjene mudrošću, ispunjene blagošću, ispunjene su savjetima ljudima koji su riješili da svoj život predaju gospodaru subhanahu wa ta'ala, ljudima koji su rešili i potpisali su ugovor sa svojim gospodarom, Đalla Še'nu, o kupoprodaji u kojoj gubitnici biti neće. Ovo je nasihat ljudima koji su zaista riješili da pred svoga gospodara subhanahu wa ta'ala stanu svjetla obraza, da pred svoga gospodara subhanahu wa ta'ala stanu čista srca, čista duše i dobrog djela putem kojeg će opravdati na sudnjem danu, svoj iman pred uzvišenim gospodarom subhanahu wa ta'ala koji će još na ovom svijetu poniziti kufr i širk, koji će još na ovom svijetu pomoći islam i vjernike, koji će na ahiretu, na danu kada osim njegove pomoći i zaštite i hlada ničeg drugog neće biti, pomoći vjernike, smjestiti ih u džennet njegove milosti, a poniziti nevjernike, poniziti munafike, poniziti sve one koji su se zalagali da se svjetlo njegove vjere utrne, ponizit će uzvišeni subhanahu wa ta'ala sve one koji su digli ruke od onoga u što ih je on sallallahu alaihi wa sallam pozvao, koji su digli ruke od onoga u što ih je njihov gospodar Đerlevo Ala prije svega pozvao kada je rekao وَسَارِعُوا إِلَا مَغْفِرَةِ مِنْ رَبِّكُمْ i požurite milosti, požurite oprostu svoga gospodara, a oni su sve to zanemarili, sve su to odbacili i radi svojih gluposti, radi svoje ograničene ljudske sposobnosti, to su podredili riječima ljudi, to su podredili običajima svojeg naroda, to su podredili tradiciji onih koji gospodaru subhanahu wa ta'ala ne padaju na seždu, onih koji gospodaru subhanahu wa ta'ala ne izražavaju poslušnost niti pokornost. Poslanik sallallahu alaihi wa sallam kaže niko od vas neće vjerovati u Allaha sve dok svome bratu ne zaželi ono što želi samome sebi. Svaki i jedan vjernik koji vjeruje u gospodara Đerle Šehnu, želi da zaradi milost svoga gospodara, to mora zaželjeti svome bratu. Svaki jedan želi oprost svoga gospodara, želi uživati u društvu sa hurijama u džennetu, želi biti ubijen kao šehid na Allahovom putu, želi da mu gospodar oprosti, ne želi da bude ponižen pred gospodarom, ne želi da podnosi račun pred gospodarom, jer zna i dobro je čuo svoga poslanika, alaihi salatu wasalam, koji kaže men husiba udzib, onaj koji bude primoran da preda račun pred gospodarom, bit će sigurno kažnjen vjernik koji je svjestan ovih stvari, vjernik koji pred sobom vidi teatralni prikaz kuranskog govora, vjernik koji pred sobom vidi teatralni prikaz riječi Muhameda sallallahu alejhi wa sallam, bit će svjesan i uvijek će bježati od onoga što ga vodi ka sržbi uzvišenoga gospodara subhanahu wa ta'ala, uvijek će izbjegavati od onoga što ga udaljava od sunneta njegovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam, uvijek će bježati od onoga što će rasrditi njegovu braću, uvijek će bježati od onoga što vodi ka poniženju umetu, umeta Islama, bježat će od onoga što vodi ka omalovažavanju vjernika u gospodara subhanahu wa ta'ala. I ne samo to, vjernici će te stvari izbjegavati, bježat će od njih, međutim istovremeno pozivat će u vjeru gospodara subhanahu wa ta'ala, naređivat će dobro, odvraćat će od zla, jer znaju i svjesni su da ovom umetu opstanka i sudbine nema bez naređivanja dobra i odvraćanja od zla ovom ummetu opstanka i pozitivne budućnosti nema ukoliko se ovaj ummet okane sunneta poslanika alaihi salatu wasalam preda se tradicijama ljudi preda se glupim i blesavim mentalnim sklopovima ljudi koji malo vjeruju ili uopšte ne vjeruju gospodara subhanahu wa ta'ala Vjernik će se suprostavljati svemu onome što ga udaljava od njegova gospodara, Đerlešenu, jer koliko je čovjek dalje od svoga gospodara, gospodar je dalje od njega, a što je čovjek bliže svome gospodaru, gospodar neće štedeti svoju milost, neće štedeti svoj oprost, neće štedeti svoj džennet za takve dobre robove i koliko mu oni budu bliži, on će subhanahu wa ta'ala još više biti bliže njima. Svima vam je dobro poznat hadith Kudsi u kome poslanik alaihi salatu wasalam kaže rekao je gospodar subhanahu wa ta'ala وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِ شِبْرًا إِلَّا تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ ذِرَاعَ A kada mi se rob približi koliko jedna stopa, ja ću mu se sigurno po, približiti koliko lakat i to je i te kako potvrda sve prisutnosti milosti gospodara subhanahu wa ta'ala ne kažemo biće već kažemo sve prisutnosti milosti gospodara subhanahu wa ta'ala a kome se gospodar smiluje njemu će dati svoju zaštitu a kome gospodar subhanahu wa ta'ala bude dao svoju zaštitu, on će mu sigurno dati pronisljivost, on će mu sigurno dati u, da u dotičnom trenutku zaista shvati stvari onako kako treba, zaista prihvati islam onako kako treba, da dosljedno praktikuje ovaj din, da se ne otkaže od onoga od čega ga poslanik Alihi Salatu Veselam poziva, da se trudi da to pomogne koliko god može, da u to uloži i ono najdraže što ima, pa makar to bila njegov kr, njegova krv, makar to bio njegov imetak, ali zna da istovremeno na putu prema gospodaru subhanahu wa ta'ala ne smije ići sam. On mora, ima svoj, i mora imati svojih ansarija, mora imati svojih pomagača, mora imati svoje prijatelje, svoje drugove, koje će ga vezati ni sa čim drugom nego putem neraskidive veze imana u gospodara Subhanahu wa ta'ala te će tako sebi odabrati skupinu ljudi koje će on pomagati ka putu prema džennetu a, i koji će, a koji će i njega pomagati prema putu ka milosti uzvišenog gospodara Subhanahu wa ta'ala pa će sebi za prije, prisne prijatelje uzeti braću preko kojih će se bi idni lahi ta'ala dobližiti milosti gospodara subhanahu wa ta'ala, a i oni preko njegovih leđa, jer zna i siguran je da se samo na taj način upravo preko tog džemata može približiti gospodara ovoj milosti, a ne preko nekih džemata koje okupljaju peticije, koje okupljaju praznoglave izjave, koje okupljaju rodoljubske želje i strasti, naprotiv vjernika vezuje za drugo vjernika samo iskrena nada da će gospodar subhanahu wa ta'ala putem njihovog prijateljivanja, putem njihove ljubavi, putem njihovog iskrenog druženja i na koncu svih konaca putem njihovog žrtvovanja na, na putu gospodara subhanahu wa ta'ala, te da stanu na dan stajanja pred gospodara Đelešanu i da kažu gospodaru naš, mi smo se iskreno u tvoje ime voljeli, gospodaru naš, niko nas nije mogao razdvojiti na onom svijetu, jer smo zajedno kročili na putu pomaganja tvoje vjere, već nas je samo sudbina rastavila, razdvojila nas je sudbina koju si nam ti odredio, a to je smrt koju si u dotičnom trenutku meni ili njemu dao. Dragi moji, od osnova vjerovanja ahlu sunne vol džema'a jeste da ova akida sa kojom je poslat poslanik sallallahu alaihi sallam nije prazna priča. Ova akida ne podnosi prilagođavanje uslovima, već traži od ljudi da se oni sa svojim strastima, sa svojim požudama, sa svojim okolnostima i sa situacijama u kojima se nalaze borave i žive sa svojom porodicom i sa svojom okolinom, da se sa svim tim stvarima oni neminovno pokore vjeri uzvišenoga gospodara subhanahu wa ta'ala. Zato mi kažemo ono što govori ulema ahlu sunna wal džema'a, da je prva odlika vjerovanja ili akide ahlu sunna wal džema'a selamatu sadr ili da ti prsa budu smirena da ti srce bude ispunjeno ovim u što vjeruješ i da ne dozvoliš ni za moment da se neko umješe između tebe i gospodara subhanahu wa ta'ala jer u islamu je posredništvo strogo zabranjeno posredništvo je u islamu strogo zabranjeno a danas ima ljudi koji posreduju između ljudi i Allaha subhanahu wa ta'ala na taj način što će im islam tendenciozno i lažljivo predstaviti, posreduju između ljudi i Allaha subhanahu wa ta'ala na taj način što ljude ubjeđuju da gospodar subhanahu wa ta'ala nije milostiv osim na način na koji oni to vide, oni žele ljudima dati do znanja da gospodar subhanahu wa ta'ala nikoga neće prihvatiti, niti će ikome oprostiti, niti će i u koga pogledati, osim ako to bude u suglasnosti sa njihovim riječima, a njihove riječi i njihove izjave nisu ništa drugo, do samo plod, do samo plod njihovog jadnog razmišljanja koje ne može ni za trenutak izaći iz domena obične čovjekove svijesti. Selametu sadr, da ti duša bude čista kada prihvataš din gospodara subhanahu wa ta'ala, da si na čistom u što vjeruješ, jer je vjerovanje ehlu sunne wal džema'a kristalno čisto i jasno i ništa ga ne može i ništa ga ne, može, ne smije pomutiti. Ne smije ti vjerovanje pomutiti nikakvi kufrovi, vjerovje, vjerovanje ti ne smije pomutiti nikakvi širkijati, vjerovanje ti ne smije pomutiti nikakav e, bid'a, to jest nikakve novotarije, jer gospodar subhanahu wa ta'ala upućuje one koji iskreno vjeruju, daje im da saznaju ono što od drugi koji ne vole poslanika ali i sratu se nam iskrenom ljubavlju ne mogu shvatiti, jer kada su ljudi zagovarali ljubav prema poslaniku sallallahu alaihi wa sallam, tada im je gospodar subhanahu wa ta'ala, kako kaže Hasan al-Basri rahmatullahi alaihi ili radijallahu anhu, objavio ajet ibtilaa, objavio im je ajet iskušenja preko, kojih, preko kojeg je iskušao ljude koji su zagovarali ljubav, lažnu ljubav ka poslaniku sallallahu alaihi wasallam. Kul in kuntum tuhibun Allaha fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum. Reci, ako vi zaista Allaha volite, pa mene slijedite, Allah će vas zavoljeti i grijehe će vam oprostiti. Ljudi koji vjeruju i koji se matraju da se bez iskrene ljubavi u slijedženju sunneta poslanika sallallahu alaihi wa sallam mogu približiti gospodaru subhanahu wa ta'ala su ljudi koji su sami sebe osudili na svoju individualnu, to jest ličnu samo obmanu i samo prijevaru. Dragi moji, ne možeš zaželeti svome bratu dobro dok god svom, svoga brata ne pozivaš u din, dok svoga brata ne pozoveš u iskreno slježenje sunneta poslanika, alaihi salatu wasalam. Dok za svoga brata ne vidiš mjesto u džennetu, kao što se nadaš da će uzvišeni gospodar, subhanahu wa ta'ala, tebi odrediti mjesto u tom boravištu vječne blagodati. Stvar koja je ispred nas, moramo biti svjesni, iziskuje velike gigantske trudove, iziskuje velike napore, iziskuje veliku iskrenost, iziskuje iskreno upućenu dovu gospodaru, subhanahu wa ta'ala, i iziskuje prije svega spremnost da se dušom i srcem prihvate riječi uzvišenoga gospodara, subhanahu wa ta'ala, koji opisuje vjernike, kako je šejh Nusret naveo, ali gospodar subhanahu wa ta'ala daje još detaljniji opis vjernika, daje opis onih koji će biti čuvari ovog dina, je opis onih koji će biti sretni na sudnjem danu, da je opis onih koji će biti svetiljke i vodiči ljudima na ovom svijetu, te uzvišeni kaže, minel mu'minine riđal, sadekuma ahedu Allahe alej, fe minhum men kada nahbehu, a minhum men jantavir, vama beddelu tebedila, od vjernika ima onih koji su ispunili obavezu, koju su dali svome gospodaru subhanahu wa ta'ala. Ima ih koji su već svoj život položili na tom putu i ima ih i koji čekaju i takvi nikada svoju riječ i zavjet koji su dali gospodaru subhanahu wa ta'ala neće promijeniti. Čuvajmo se, dragi moji, da ispunimo zavjet prema gospodaru koji smo dali. Draga braćo, Čuvajmo se da ne promijenimo zavjet i zakletvu i prisegu koji smo dali po Allahu subhanahu wa ta'ala, a samim tim i sunnetu njegova poslanika sallallahu alaihi wa sallam, da ćemo ovaj din čuvati svojim imecima, da ćemo ovaj din čuvati time što ćemo braniti jedne druge, da ćemo ovaj din braniti time što jedne druge nećemo ugovarati, time što jedne, jedni drugima čast nećemo kaljati, time što ćemo poštediti jedni druge naših jezika i naše ruke, jer kaže poslanik alaihi salatu wasalam, el muslimu men selim el muslimune min lisanihi o jedi, pravi je musliman onaj od čijeg su jezika, jezika i ruke, ostali muslimani mirni, samo se na takav način birni lahi ta'ala može ob, obistiniti, može obistiniti formiranje zdravog džemata, džemata u kojem će vladati muškarci, džemata u kojem će biti ljudine, džemata u kojem će biti muškarčine, a ne džemata u kojem će vladati laživci, a ne džemata u kojem će vladati prevaranti, ne džemata koji su otkazali poslušnost gospodaru Subhanahu wa ta'ala, bore se protiv sunneta poslanika sallallahu alaihi wa sallam, a one koji se bore da se riječ gospodara obistini, nazivaju laživcima, nazivaju prevarantima, nazivaju neislamskim dajama, neka se boje gospodara subhanahu wa ta'ala, jer na sudnjem danu nema prepreke između gospodara i mazluma, to je onoga kome je učinjen zulum, a oni koji su imali hrabrosti, oni koji su imali hrabrosti da okaljaju čast vjernika, da napadaju čast vjernika, i da gaze po časti i ugledu i autoritetu akide u Allaha subhanahu wa ta'ala i gaze i kaljaju autoritet i ugled sunneta poslanika sallallahu alaihi wa sallam neka sami razmišljaju i neka dobro razmisle o tome što čine i neka sami sebi polože račun prije nego stanu pred gospodara subhanahu wa ta'ala na danu kada nema više dobroga dijela, niti pravdanja, već samo polaganja račune. Fe ima ila džennet i ima ila nar, pa ili u džennet ili u vatru. Dragi moji, gospodar je subhanahu wa ta'ala od svojeg hikmeta, od svoje mudrosti, dao da smo se ponovo sa vama ovde sreli. Gospodara subhanahu wa ta'ala molimo da budemo od onih koji će očuvati ugled, autoritet, čast i dostojanstvo ove vjere. Molimo gospodara subhanahu wa ta'ala da se na ovoj grbači i da se na ovom vratu slome nevjernička koplja i nevjerničke strijele, te da zaštitimo čast Islama, da zaštitimo čast muslimana i da oni koji su odstupili da se opamete preko naših dijela, preko naše dave, a molimo gospodara subhanahu wa ta'ala da nas učvrsti, njih uputi, da nas učini upućenima i onima koji će upućivati, da nas učini od onih koji neće strahovati govoriti istinu tada kad je najpotrebnije da se istina kaže, da budemo od onih koji neće poput kakvih kukavica u mišim rupama i svojim jazbinama naći sebi zakon i, i, i, i, i sklonište, već da nas gospodar subhanahu Teala učini od onih koji će dostojanstveno i ponosno poneti na svojim leđima emanet ovog vje, ove vjere da je hafune filahi neumete laim i da nas gospodar subhanahu wa ta'ala učini od onih koji se neće bojiti nikakvog ukora na putu gospodara subhanahu wa ta'ala i neće se obazirati na ukor onih koji kore i kao kakve stare nane samo tračare i ugovaraju. Gospodara subhanahu wa ta'ala molim da nas učvrsti, da naše uputi, da naše bolesne izlječi, da ovu omladinu počasti davom, da ovu omladinu počasti čuvanjem ove vjere i molim ga uzvišenoga subhanahu wa ta'ala da iz naših redova izađu oni zbog kojih ćemo, inša Allahu Teala, na sudnjem danu opravdati naziv džemat, a džemat ne može biti džemat, braćo, ukoliko u, njema, u njemu nema onih o kojima gospodar Subhanahu wa ta'ala kaže, od vjernika ima onih koji su dali Allahu obavezu, pa neki su već preselili na tom putu, ima ih koji čekaju, a oni zaista neće promijeniti zakletvu, obavezu i prisegu koju su dali uzvišenom gospodaru Subhanahu wa ta'ala. Jazakum Allah. Tekbir! والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ثم أما بعد Hvala pripada Allahu subhanahu wa ta'ala. Neka je salavat i selam na Muhammeda sallallahu alaihi wa sallame, na njegovu porodicu, ashabe i sve mu'mine koji u dobru slijede do sudnjega dana. A zatim, draga braćo, ja vjerujem da svako od vas osjeća ovdje neku vrelinu u svojim prsima. Ne govorimo onima koji su možda bolesni, koji imaju temperaturu. Govorimo onima koji su zdravi. Govorim o onima koji su zdravi, a koji nisu bolesni, jer zasigurno osjećaju ono što ja osjećam u svojim prsima. Od ove topline, od ove vreline, kada vidim svoju braću koji su došli Allaha dželle veala radi da pomognu Allahu subhanahu wa taala vjeru da podrže sunnet poslanika sallallahu alejhi ve selleme i zaista tako mi Allaha ja i sveg srca želim i volim da vas sve ovdje mogu po jednog po jednog zagrliti i stisnuti Allaha dželle veala radi jer znam da ste ovdje Allaha dželle veala radi da ste prevalili toliki put samo da se ovdje sretnete sa vašom braćom da se sretnete sa dajama Allaha dželle vale molim da nagradi svakog od vas za svaki njegov korak za sve ono što je uradio i što je pretrpio na ovom putu da bi se sreo sa svojom braćom Allaha dželle vale radi. Draga braćo, ja ću se sa vama Šejhovi su prije mene prije mene dosta toga rekli, nemam nešto posebno da kažem da dodam. Zadržaću se kod riječi rahiba svećenika, isposnika u priči o ashabul uhdud o vlasnicima rovova. Priča je svima vama dobro poznata. Nećemo ići redosledom da spominjemo čitavu priču, jer je priča poduža. A priču bileži ima muslim, također ima Ahmed i drugi. Priča je rekao poduža, ali ja ću se zadržati samo na jedan detalj ove priče. Zadržat ću se na riječi rahiba ovog isposnika svećenika upućene gulamu dječaku kada kaže o mladiću ti si danas bolji od mene. O mladiću, ti si danas bolji od mene. Wa inneke se tubtela, fela te dulla aleje. I ti ćeš inneke, zasigurno, ovdje dolazi ova čestica inne, draga braćo, što ukazuje na nešto zasigurno, sigurno će se nešto desiti. Wa inneke se tubtela, i ti ćeš zasigur, zasigurno biti iskušan, fela te dulla aleje, zato nemoj ukazati na mene. Nas ne interesuje ovaj drugi dio, nemojte ukazati na mene, nego nas interesuje ovaj prvi dio, ovo inneke se tubtela, ti ćeš biti iskušan, to su ove riječi isposnika, draga braćo, ovom mladiću, ovome gulamu. Znate dobro, draga braćo, kada je ovaj isposnik, kada je ove riječi rekao ovom gulamu, ovom dječaku? Rekao mu je, draga braćo, nakon što je ovaj mladić bio, tako reći, u jednom nekoj dvoumici, kada se uputio Sahiru i kada nije znao da li da se posveti Rahibu isposniku, svećeniku, da ostavi sahira ili pak sahiru. Pa je zatim naišao na životinju, ogromnu životinju koja se preprečila na putu, a ljudi nisu mogli proći zbog nje. Pa je zatim nakon toga ovaj mladić uzeo kamen i rekao, o Allahu, ako ti je stvar rahiba draža od sihirbaza, onda odstrani ovu životinju sa puta prolaznika. Te je uzeo kamen i gađao svojim kamenom životinju i ona je i ona je nakon toga pala pa su pa je oslobodila put ljudima. Pa se nakon toga vratio isposniku i onda mu je on rekao ovo što je rekao. Dakle, pogledajte, draga braćo, ovaj čovjek, ovaj rahim, ovaj svećenik je ove riječi rekao ovom mladiću onda kada se Jekin čvrsto usadio u njegovo srce, kada je spoznao istinu, kada je spoznao hak, tada mu je ovaj rahib rekao wa inneke se tubtela ti ćeš zasigurno biti iskušan jer si spoznao hak jer si spoznao istinu ovo ne važi draga braćo samo za ovog, ovog dječaka ovo važi za svaku osobu za svakog brata i sestru koji su spoznali hak koji su spoznali istinu. Neka na um imaju riječi ovoga rahiba isposnika wa inneke se tubtela. Ti ćeš zasigurno biti iskušan.